so wonderful. On track. Let's go beat, beat, beat. It's a dream music. Music is a fantasy of the music. The vision ran on the clock. This clock running fast, I have no time to speak with you. È la musica che mi scorre dentro, è la musica che è il mio talento è la, la musica, che viaggia a tempo, musica cicatrice che dentro sento, e il cuore che batte per i fra fra, che sono in strada tutto il giorno vedono la tra tra e le elettriche drillano nella sua testa e faccio una strage, una tempesta di rimeno così tante che devo mettere a conto dentro un conto, in banca così grosso, da rendere di come mia madre, mio padre, i fratelli che non hanno un conto neanche di banca, hanno solo coltelli nelle tasche, vanno dritto dalle vasche, si fanno due vasche swimming pool, attraverso figlie che neanche stanno nelle tasche fresche frasche, hanno in tasca le fresche con i mazzi di carte, vanno alla regia tante fresh fruitine. Free grooves in This one I'm feeling This one I'm feeling Musica cicca cicatrici che fanno luce Shanti, splendo, diamanti, twilight in faro shine come Royal Ti saluto da qua, fratello Continua a pilitare col lo strike è bello, realizza ogni tuo sogno, musica ci crepe per chi sta andando a fondo. Non abbiamo un cazzo, ma abbiamo un talento. Questo free loops non sta neanche a tempo. Io devo andare sempre più a tempo. Vado così tanto a tempo che il tempo mi viene dietro. Sono una relazione con il tempo di questa traccia Lei mi viene in bocca, io vengo nella sua vacca E questa roba spacca Perché musica che ci attrene calma l'alma Che calma l'alma Che calma l'alma Mi vorrei fare tua mamma Ma ho troppo rispetto per te quindi bella raga Dentro questa roba io faccio strada Ringrazio tua mamma per quel bocchino calma vorrei soltanto, soltanto un'arma per metterla in bocca sta ragna, la ragnatela di una ragna che è la poesia. Ogni tela fissata su un foglio che scriveremo e ad altonico scrivo un semaforo rosso come se fosse verde, non vuoi forzare il mio passo lo stesso, ogni verso. Mr. Wonderful Run on Track Music so original di morte che, che non vogliono tritarmi, anzi strillarmi. Mettono giù le armi quando mi vedono freestare siete pazzi, io vi mangio per intero. Faccio così tanto beat su sotto che il mio non è un beat ma uno sclero. Musica cicatrene che ti viene in bocca, brutta vacca. Questa è una rima che spacca. Trilla, trilla sulla sua testa ancora. Danza, danza sulla mia testa ancora Io danzo col demonio per un'ora Questo drill fa drill più di più una sweet dream che riposa sulla sweet dream La mia traccia c'è drilla, drilla Passa da barilla che ciocca pure e mi schilla Questa roba brilla, brilla, brilla come la sua pussy Vengo in bocca a tutti e sparo il mio pene sulla direzione spaziale La mia base è tipo rane un rendezvous cosmico con il frate venuto da Marte con queste righe dio della guerra la mia lingua non ti osserva ti spacca in bocca una preservativo usalo perché rimani vivo e questa roba la Sicilia è sempre pulita anzi dritta in vena mi sparo una pera me ne frega una sega Mamma mia cara, se ti voglio bene non so soltanto Dio E qua non c'è Dio, c'è il demonio che parla come un rendezvous bus spaziale si contendono la mia anima Anima, anima, verso Saturno e poi stragi i demoni Raga, mi parlano intorno, la mia tipa è talmente demone che è un demone di strada figlia del nulla, venendo da nulla, va verso il nulla, lei non è una nave fantasma, una navicella spaziale che brilla, brilla nel nulla, la pasta barilla, una sola pasta barilla per tutti, servirebbe a sfamare sete e fame del terzo mondo mondiale voglio brillare questa roba come fossi Roberto Carlos passo da, da difesa fino a segnare e con un cross spaziale passo ai miei frate quello che non hanno per un anno non è che ti mantengo è che ti mantengo dritto, dritto, dritto, su questa base faccio un allungo, vado verso un allungo del mio cazzo, quindi digiuno per un passo, danno digiuno al passo, dicono che posso scopare perché gli va male la testa, questa rima è tempesta, è più passa se quando io passo, si vengo in bocca bestia. Buona bella raga, faccio il disco mega che è strada, noi non rubiamo dall'asfalto ciò che non ci dà madre natura rubiamo tipo supermarket, il CD di dittatura, ho rubato persino DJ D'Agostino, quando ero bambino mi sono pentito un ritardo dopo e avevo ritardo di una folletto magico che danza danzando col demonio tragico, abico, abico, abicini un daltonico tritolo il mio osservo, tritolo il mio guardo, tritolo ti faccio un dardo, con sto manco Lorenzo parlo, come se fossi Roberto Carlos, passo dalla difesa all'attacco, ecco, ecco perché ogni colpo è fatto di tacco, i miei limiti sono talmente poco limiti che mi servi dentro questa straccia un po' limiti te che vai a tempo su questa traccia non ci credo La mia rima non è uno sfero, è un eccesso Sinfonicamente sono tutto Sono talmente bravo che potrei usare qualunque cosa tipo Sono un drago dell'hip hop sono tipo nella storia infinita o oh, oh, nella maglia di Harry Potter Queste robe fanno crocktail Fanno talmente tante crocche croc, croc, che, che vado sopra una base a tempo La lascio spinta che quando finisce questa base mi chiede prego Fai un po' più piano con questa roba che sembra un romanzo armato afgano compro ecco un carro armato afgano te lo rivendo anzi dammi prima i soldi che te ne compro quanti ne voglio della vince Nintendo faccio così i soldi sporchi che la mandavano dovrebbe sparare al rintocchi culo vado via tipo di digiuno quando questa roba frista io so sete tanta di quella sete che mi bevo tutte le figlie di Varese da loro streghe, streghe, da tutte le tipe pop su streghe, venite da me che c'è una piscina in mezzo alla stanza, faccio una piscina in mezzo alla stanza, ci piscio dentro e lei avanza, ci metto sempre delle cotte dentro questa piscina, un bagno di umidità, no, di latte, tipo Cristina Aguilera, prendo un Aguilera, vado in galera per questa rima che sclera. Ehi, hey, guarda che non sono un criminale, soltanto con la rima mia che fa male, non è che compro armati carri e che credo i carri armati e che questa roba non deve essere più da sfigati. Voglio questa roba su i miei vestiti firmati made in China, vedi rana sono termini che sotto con questa rima che tua mamma mi fa da psichiatra e che questa roba vedi papà mela eh, eh, eh, è una mela e in fondo danza danza su questa rima finché ti cade la e questa rima vuole cedere, quindi avanza con me in questo partito tra il chiaro e la mascotte. Qui intendo farmi brillare Lorenzo, dentro questa rima sento, sento talmente tanto potenza che quando vede lei mi viene in bocca con la sua in spaziale tipo piscia la sciva viva, rima, rima, clima, criminale, si va, è un crack per l'autoipnosi vado via tipo cronico soni, questa rima è supersoni, voglio essere talmente cronico che mi spargo da gatoni. Vedo talmente tanto rosso dai miei occhi che sembrano fin degli orchi, spotti, trocchi, porchi, rocchi, roccia, rossi. In questa roba è sicura roccia, rossi. Vedo macchie tipo roccia nelle mie stupende tracce dentro una roccia metti una roccia nella pipetta roccia spacca questa traccia come se fosse un'unica del rap unica nel rap fondamentalmente io sono Bulex stretto e scodalo penso e te etereo come se fossi un Nintendo nella mia mente c'è un super mega Nintendo fate fammi parlare le rime voglio farle io mica tu altare le bolle qua in questo questo common crime Di questo rime sono successo come Lorenzo dai Allora spacco ogni volta che vado di tacco Faccio rime cicatrine con un laccio Dentro ci metto tutta quella roba che non ho mai avuto e vorrei Questa roba è tipo Hemingway Il vecchio il mare la roba sale, la pera uscire o ti, porta su, quindi mettiti nella giusta dose, non rischiare. Giusto, giusto, due punti. Come dicevamo, 15 euro sono abbastanza per farti diventare un treno spaziale, alcuni hanno un po' di pare, ma lasciale andare, frate, sai, omologare il pensiero cronico, non è, non è, non è, mica Nintendo, soltanto se brillo stupendo che la mia anima vivrà, vivrà, vivrà sopra il loro lima, lima chic, abscic, abscic, abricadabra questa roba diventa chic, nel mio cervello gira, gira una giostra come se fossi John Travolta dentro una rima stravolta, vedo una daltonica, gli dico beh, non vedi che sono un fico, cosa vedi il contrario, quindi cosa dico? in questa quest'anima io eccedo, vedo il cielo, poi vedo lei, mi rendo dopo di lei. Dentro questo scandalo, o se no chiedo a tutti scusa, eh, passato il mio treno, vi aspetto ancora alla stazione nel prossimo, ho 42 anni, sono un ex tossico, dentro questa rima trema, Varese lama, questa roba è tipo il Dalai Lama, questa Monte Everest diventa crema, creme della creme sweet, ma con la gente raga strada, vogliono tutti eccedere lo sweet dream, sweet chic, chic, chic, nelle CB di questa rima vado tipo freestyle free questa roba è talmente figa che non saprei cosa dirti raga dentro una rima spacca dentro una rima vacca vorrei scoparti tipo un punk sinatra dentro un punk frate vedo soltanto raga roba barba usata mi vesto con roba non firmata Perché la mia anima è armata Vedo gente che non ha nada Questa strada non ci ha dato nada Tornando dalla strada la solitudine è prada Questa vita è senza tempo quest'anima è senza tempo, quest'anima è senza tempo, quest'album sembra un Pink Floyd nato nel Floyd, nel fluido di un'anima, fluidi, fai lascia stare, fai fare il fluido, lascia stare, fai fare il fluido dentro a un ah, mi sento ah, tipo wah, wah, screcciati tipo track, come fossi su una track, dello squalo raga. Bella frata Qatar Vado in Qatar, farò milioni di euro perché sono stato un kamikaze Zezezezezeze, questa rima radar Vedi sono bravo tipo Friedar Tipo strada, il mio cervello drinci Drin drin drin drin E faccio l'occhi l'occhi Dentro mare di giochi giochi Tocchi i giochi come direbbe brasco Dentro questa rima mi sento Donny Branco Fuori da branco Dentro a un braccio C'ho lei che squilla Quindi Mi faccio una sega Col cervello Pradar La mia testa è un dick Pradar Abito di Francia una strega Anzi una chiesa Anzi da strada Mi fiume maga quest'anima premio raga Sicuramente ti brucio di nuovo il maga Ordino una faida entro il maga tipo Bansky La mia opera raga è già stata quindi brava Entrerò nella storia come un cami Aze, aze, scusa botta Non l'ho ordinata io un'altra botta Fammi fare di quella droga un'altra botta Vorrei essere tipo Mario Botta e costruire tutto il mondo, darmi una penna a giro tondo, anzi Simone, anzi male, anzi la penna miro, ole, la penna non mi è mai ca, dea della caccia raga, mi sento correre seme di Ana, dama, Ance- ancestrale raga, la mia riva più sofisticata, brava, brava, brava, brava, sono talmente pericolosa che il pericolo mi dice stai attento, anzi massimo pericolo mi ci vai più a tempo, non cercare l'eccesso olè, di questo olè, di questo bulè, di questo che è venuto sopra di me, tipo spiriti dal cielo, io cielo che cielo, il tuo cielo, cielo, che cielo, che bisogno anch'io dal cielo. Mr. Wonderful sulla traccia Oh shit Nana Brother Raga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dentro questa roba Mr. A Infinito come A anzi, anzi hater come, come lei, anzi, anzi odio tutti, anzi vi amo perché non ho niente da fare se non l'ultimo mago. Il carnio incarnato dentro Johnny d'Arco dentro una rimarco, cosa mi narro, dentro un ci faccio mai sorrow, no, I'm not sorry, I'm, I'm in destiny like Eminem, I'm in the destiny like Eminem. And, back, to the real, real pussy bitch. Ha. Ha. With the real pussy bitch. Una pussy di strada mega. Che ne sai di una pussy di strada strada? Che mi paga per scopare, che ne sai raga? Voleva il mio cazzo mica, la poesia maga questo è il mio Rocco si freghi anzi Rocco mi vedi sto cazzo faccio il cazzo che voglio pure Ma coltelli con cannuccia purea Dentro la mia odissea di diarrea In Evernote Every note I can speak like the crown I have Lord, dentro la mia testa una tempesta Sono Dante che detesta quella roba lì a bestia La poesia mia è vera eternità io, sono, sono l'Ade. Io, sono l'Ade. Io sono il demonio, quindi sono l'Ade del tutto. Aiuterò a sconfiggere il caos immenso che c'è nelle cicatrici, musica cicatrene. Ogni giorno trascino il carro come Apollo verso il sole. La verità conquistata con le faide siamo dentro raga quindi spade, spade, spade, nessuno ti potrà più toccare quindi Ercole non farmi male La poesia che ha dentro raga bella raga che esploderà Pantarei a e Pantarei a e a Pansofismo Panfilosofismo La sensazione del senso del tutto Era una vaiba Premio Vibra sonico tipo Pradar, poteta di stradar. Faccio con l'anima il cazzo che voglio, raga. Dentro un poeta, io ci metto un poeta, la poesia che ti filo nel cuore, tu non lo sai. Prendi una pena col coraggio di mille, duemila, tremila penne, infila poeta, la poesia più bella, di chi offre una stella. che è massimo. Tu vai dal minimo al massimo. Rispetto a questa rima, rispettami perché porco Dio vengo lì ti faccio un radar in faccia con sta mica, mica mi vuoi minacciare. Io vado talmente al massimo che il mio massimo è il lirismo massimo. Quindi massimo è stato male per il tuo massimo, perché dovevo andare il massimo e ogni giorno dovrei vivere il ricordo del rimorso di un massimo. Sono un peso massimo. Cosa hai capito se mi vedi fra te tra? È perché ho voglia di stare tra. Quindi mi metti giù un'altra riga, bra Non sono un tossico. È vero, non la coca più la mia stessa vita, perché la vita che ho trovato nella coca non l'ho trovato in nessuno, perché nessuno ti dà, ti darà di meno l'altro, ti toglierà l'altro, la coca è la cosa che spa, nel mio naso lo spaccio. Vorrei vivere con 40 kg di droga filati in una cannuccia con un sacchetto laccio. Altro che sanguino. No, no, no, no, no, no, al massimo e al massimo sanguino lo stesso sangue di Massimo mi dispiace Massimo ci hanno messo tutti contro bella raga ah, non c'è un cazzo da ridere con la strada la roba paga paga la roba io sono il Dalai Lama vado su questa roba come fosse una bianca lama taglio il cielo per far piovere l'immenso sopranada. Sopranada. Viviamo forte, raga. Perché di vita te ne hanno dato una sola anche se sei di strada. Metti via più cash possibile. Impara a risparmiare, Pradar. Anche 50 euro al mese, Pradar, mettili via di nascosto, Pradar, anche dalle storie, mettili via di nascosto anche dalle storie, se non al minimo raga. Minchia che estensione ho Ma ho un sorro Volo, volo, volo capisci così di il sostituto di Fabio Volo Sono il Destiny, Destiny Child Sono una roba che non lo sai ma io adoro essere un Brian come Brian, come la bomboletta sai Vesto colorato come non ho mai Anzi mi posso mettere tutti i colori Bianco e nero, mi sono autistico Questa roba non rientra nello spettro autistico la mia competenza linguistica è quella di William Shakespeare arrivato a tre di bamba. Ecco perché quando canto faccio rima, rima, rimbi, rimba bamba. In una testa rambla, dentro uno sparo, dentro la testa che trilla. Trilla passa barilla, la mia testa è una drill. Macina anzi una K47 dentro strilla, strilla. Che tanto non ha la via, via, sta roba, che la di roba, quindi scriva la minima di screcciati e scimi fai di quello che vuoi ma tanto io continuo a vivermi questi io solo non rimesso, anzi io penso infinito, questa rima uccide quando è, non punto non chiedo, quando non rimetti ci stendo, faccio un brother che vado a tempo, così a tempo che il tempo mi dice, questo è Lorenzo, se mi riconosci sono la stessa brother di questa strumentale che non ho comprato, ho scaricato se proprio vuoi sapere quella free, una rap tutta in destiny. Free questa è la musica drill drill questa parte base talmente drill che fa drillami, scillami Scilla e Caridi assieme Io sono due colonne che lo stesso Zeus quando passa mi teme Non mi lancia più fulmini, fa complimenti ed applausi Applausi per tutti quanti fanno magia Vi faccio un applauso perché la strada merita un applauso più di me Quanto me, come me, al massimo andiamo che io sono di André In questa anima studio del re, la sua poetica Baciami, baciami, ogni volta su qualsiasi rima che faccio Baciami, destino tragico non le ho mai espresse. Io, io sono Lorenzo, non confonderti con un altro, fango di magia, il mio nome è un canto, è un alieno che danza su ferma, una goccia che fe. Ormai in aria, cadeti, troppa dentro una troppa trova nella penna del poeta rocca, rocca, rocca, penna del poeta rocca, drillami, drillami, un riassegui, nella crux spaziale del mondo spaziale, in quello che sento. Danzo mentre canto perché non me ne frega questa musica, non è di è un canto. Io non rappo come cazzo voglio, io non rappo tipo enigma, ma come enigma, io non rappo cazzo si canto. Questa anima incanta, incanta, tipo un piatto di barilla per uno che ha fame strilla, strilla nel tuo digiuno, che il digiuno fa tanto. Se sfamato da una nota cicatrice d'incanto. Piccolo overbeat. Wow, eri bella come non mai, con le botte che ti aveva dato tuo papà, con una mano che ha accarezzato voilà. Ricordati che quando ti accarezzano il volto, ti ricordi di quel momento è perché io ti ho dato tutto quello che avevo, o almeno credo lo sento. Non volevo farti del male chiamandoti lesbo, era soltanto che io odio e t'amo come lei, in una poesia Hemingway, eravamo il vecchio e la bambina come Stampei, che pescava dentro un mare difficile, trovava delle droghe in un mare difficile e questo mare è difficile e curare la cicatrice cerebrale è impossibile perché hanno tendenza sono spaccati taroccati da un tempo che li ha viziati in niente e ora stanno senza niente magari una per il braccio e che io sono pure incontinente e mi devo prendere due pillole per contenere e non posso pisciare niente e non ti avrò niente, il desiderio di te è niente, e niente ogni volta che mi perdo mi interessa solo un l'unico continente. Questa rima dovrebbe andare in cielo, baciare Gesù Cristo ma penso solo con i piedi all'inferno. Ed è cielo, e cielo in bamba, questa rima amica è quella di un'imbaramba, tripla. Roberto Carlo sfido, ti sfido a un duello rambla, chi la mette ne sette più volte, chi la mette ne sette, sette, le sette, sette differenze mi fanno un, un applauso mentre butto giù il maga, come un mago, raga, mi più l'ornetta io il 14 febbraio piange, ogni volta gli artisti che hanno arte vivono per amore non per pubblicità, cash, la mia serietà, Ganesh, con quattrone in flash ti faccio fuori in mezza classe, parlano comunque come se fosse una rima percettiva di un triangolo flashlight. Viva Gabulé! Viva Ginevra! Viva Basi! Non dovrei nominare questi nomi ma sono un gigante viva la Francia, viva da tutti quanti, quelli che curano anche se ci siamo andati addosso, viva Babiccio, guarda che io mi cago addosso. <laughs> Ma sono un gigante, rap, up, up, e questa roba mi down, down, down, down, perché questa roba è... Up goes down, the famiglia. È rap dell'H fosse il freestyle di Mozart Anzi sono Stravinsky Anzi sono il violinista del diavolo Sono Lucifero intanto ti dico Ti rammento che il violinista del diavolo era Paganini Questa roba non la trovi nelle confezioni di panini Non siamo figurini Io ci il cazzo che voglio il diavolo quelli mi stendo perché cito so che ciò E so che so E so che tu mi sai io so che ho gridato questa roba Nel mio stesso cervello ora la ripropongo in slow mo ah, ah ah non uscito tutte le slow Oh ah, ah Questa roba è poi pop Car, fatti un messaggio pop, ah, ah, a quella lì che c'è in cosdrill puoi metterci una faccina con la lingua tipo Ronone sto prima. Digli che rotoli come un sasso che non è un destino, anzi vai verso nulla con l'immenso delle tasche, quindi pesano queste cose basche tipo mi faccio tre vasche, quattro vasche, cinque vasche, swimming pool io sono un delfino, mica sono solo uno squalo rima, rap, delfino vado fi, fino, fino, fino, intellettualesimo fino, quasi fino all'autistico di Beethoven, per questa è Madonna nella nonna Rotten, mi ritrovate cliccato su Rotten, anzi cliccato per strada come fossi, rinato dopo la magia di Harry Potter, sono salvo silente, non mi senti passare ma di là si sente. se si sente eh? non, non mi senti passare ma gridare si sente anzi abbassa il volume un po' tenente in quella camionetta mentre registra questa rima le manca la base intercettazione ambientale in fase date raggio pausa merda mi chiamavano adesso guarda come si cioè la terra stilo dalla testa qui è guerra la mia merda chic sono talmente merda in questa traccia che faccio talmente brutto di merda Che ti farà diventare d'oro fare l'orco che osserva Sono il diavolo oh, oh. Faccio il rime diavolo oh, oh. Più diavolo diavolo dei boschi sono il demonio, folletto trovo dentro ah, una foresta che applaude implode la felicità. Dentro implode la felicità di nulla. Sono positivo anche se non ho in tasca nulla. Tu vedi che casa, San Valentino è la mia fase down di un premio strega. Ho visto talmente tanti fantasmi che dovrei consigliarlo tipo io il premio strega sono Aladino con le cicatrici, faccio, faccio magie che mi escono dalle cicatrici che vuoi che ti dica sono non fuori dallo spazio, ma praticamente lo spaccia. Spacciolino e laccia, alla più forte che non trovo la vena. Allaccia, allaccia che questa guerra è oscena ci hanno portato nel Vietnam, anzi ci hanno dato niente in mano, siamo andati contro mano senza armi, Cristo Santo, dammi una molotov che mi faccia esplodere, perché questa guerra è nata, in tasca nada, in testa nada, nel cuore nada, nelle palle, almeno c'ho due palle, raga, che suonano tipo due casse di subwoofer, questa roba bu bu bu bu bu, boccia il mio raga! Ho di mia mamma in tasca boccelli raga Chiedo scusa ai miei perché sono stato una testa di... cazzo E quindi questa roba più più sono testa di cazzo Sopravvive diventa un razzo Oro Cristo santo di impazzisco divento un razzo Su questa roba mica mi caso Su una traccia vado talmente fine Che non supero la linea del 12 dolce Questa roba è talmente fine Che ci devo mettere una fascianti perché gli amanti in testa mi splendono come i canti dei cori ai. Antifa non è che sono contro il nero, contro qualcosa di ebrei, raga. Io sono l'ebreo più ricco del mondo, adesso sono un negro quando lavoro, ho lavorato come un negro. Questa roba è nera, è solo è talmente negra che un negro si ferma e mi dice spacca porco dio fagli fuori a chinesi vi farò talmente celebresi anche se manco questa rima questa è una rima a tempo ci si sfideremo onestamente. Sento il beat già che mi scorre dentro. Questa roba è Affirma flow fino al destino di Wimma Soul ah, io sono tipo Mozart quando canta la nonna Un Beethoven che si spaccia per Mozart Un Mozart che si spaccia per Beethoven Non ho capito dove era la fine Si spacciarsi per cosa Se poi sono Mozart che osa ah, ah premio qualità. Questa roba è tanta quantità e quanto qualità. Bella raga, il mostro che ho nella mano è maga, è mega. Io mi confronto con i più grandi del mondo freestyle, perché questo cresce. nella testa, raga. Tenete il più possibile ogni pensiero. pensiero conservate le, le memorie. Un giorno mi, mi aiuterete. quelli rimasti soli un giorno. Viva i comori! Viva i comori! Cuore dalla lodi io canto per quelli rimasti soli che tanto non hanno niente, è un pianto quando rimase solo quattro anni, tanto è figlio pe. Sono il brother che tu non hai mai avuto, quello che ti aiuta quando sei caduto, quello che si inchina verso te e ti allaccia le scarpe anche quando dov'è. Vedi questa roba ai shanti, una cicatrice splende i suoi diamanti, perché musica cicatrice non può che fare cicatrice viene dalle tenebre. Lucy cura queste cicatrici come tu potessi trasformare questi versi tali sgheri d'aria ai miei fratelli miei. Vorrei comprare a mio padre la Porsche che non ha mai avuto. Ah, il mio amico di cuore. Uh, uh, uh, uh. Amico del cuore, amici del cuore siamo alieni da lori. Abbiamo per mani passioni di ori, vogliamo fare i nostri onori. Sono un po' stanco, feel weak. You don't feel weak, when I feel weak. When I sing my song, I feel weak sometimes when I'm gone. I'm gonna beautiful with this rhyme. I'm gonna beautiful when I cry. I don't cry on myself, I cry for the destiny of the earth. Premio Shanti, cito premio come fossero dei fasci di carte lanciati verso l'immenso e per questo che è stata radar. Sul beat abracadabra questa roba va verso, verso chi ne straga, ci troviamo tutti a fare festa una drill festa, freestyle la bestia. Bella raga, attinesi come fosse tutta strada. Questa roba viene dai radar nel mio cuore, soltanto piccolo cuore io. Ti ho pianto così tanto per questa strada, mamma cara di strada, che ti chiedo come fossi mamma mia mamma. Faccio mamma, mamma in un'anima solitaria. Amami, anche se un po' chic, anche se un po' chic, anche se un po' chic. Ami versi ali, un po' di qui e un po' di strada, un po' bene, un po' mamma, sono un meme mamma, mentre fuori io fuori la rimane Taglia questa traccia e mettimi tipo mena ah, con la figurina di Branca, branca, leone branca, benedetto stanca. Come la Merini, un fiato stanco, un leone che si siata, una baia, un raga. Cosa non regola la cioè. Uso l'intelletto, mica E quindi vado... No, vado l'intelletto. Questa roba è talmente intelletto per te. Ti incinto con un genio, ti passo il mio, eh? Subliminal, vecchio rima, un incesto grande come la terra, Mars, ma arbor, nel pensiero vengo dentro l'immenso, piccolo amante terra che stai disceso la chiesa delle chiese a Frankie Angie, grazie. Almeno penso, spero tu senta questo grazie, come tutti quelli che mi hanno citato, citato solo scimmia, scimmia, scimmia, citato solo King Kong, a salvare sull'Empire Stone. Rimo come un don, drillo di din don, le campane a festa solo, anche a festa drillo di din don. Poeta dello scandalo sceno. Ma quale scandalo? Io sono sceno perché la mia anima straripa in un fiume dritta. Kingdom, Kingdom, la mia casa è un regno domino. Butto giù una pedina dromino, drilla fino a diventare Emerson Dron dron Ciao vivevo in una classe di secchioni. Vi ho insegnato a tirare fuori i coglioni uno non diploma. C'avevo quattro lettere, sì perché erano quattro le lettere, fanculo, anzi erano di più ma digiuno per le altre. Fan, ne, tra, ne, me, come me, non ce n'è, e quindi tranne me, perché se ne metti dietro, devi mettermi al centro, tanto di quelli in cesso, che pregano immenso per me start from behind, falling down, falling down. I start from behind, falling down, head. In my heart. La matematica del cuore follia è illuminata, brother. Chiedi al tuo cuore quello che non sai risolvere. E qui rispetto a sinistra, brother. Se non lo sai che... And I'm you art. Sono così art che in art Io sono un'anima in cart Pulito come un incastro Vivo nel mio astro Dentro un incart Nessuno farebbe un unicorno Quindi lo faccio io In un film porno ti faccio Ti mando nell'oblio Fuck you my fans Mr. Fantasy Mans. Spoke with my fans. Mr. Fantasy. Join Man's Sinfone, sinatra, sillogismo di sillogismi. Questo vuol dire una cosa che vuol dire per forza. Come lei non il nucleo per forza. Alzati in cara. Alzati che puoi brillare sopra me se vuoi. E l'aria maga Così, così tanto bella e così tanto triste e brava Ama, ama chi vuoi, ama il premio più grande dei Pradar Corre, corre questo cavallo verso là Verso l'immensità Ah! Verso l'immensità ah! Finché ti entra nel cervello una ah! Star mettici un po' di po In questo po-ci bitch dick pa-ponci dick bitch. Con questo ci si fa tutto. Potrei cagare dal pisello se volessi, quindi non è lutto. Hai sbagliato tutto. Reverse, manda la luna da capo. Oh, you. Obuia. Obuia, aiutami. Non è cinese, ma... Andrea pure che è un ritardato, c'ha una figlia cinese. Io quella figlia cinese la faccio diventare albanese. Se gli metto il pene nel bene. Ah. Poeta lo scandalo scemo, arrivi meno scemo, per la caccia del bravo. 3D save you. Psyca poo, a dreamer like a ooh, ma no, futo non chiedo una rima giù su stendo, uso la tua forza cadendo, e quindi mi rialzo e splendo. Se non hai capito lei quel momento diceva vabbè Win Nintendo Perché gli ho fatto saltare dentro a funghetto allucinogeno Mario Botta <laughs> bella la Menci, bella Bari, bella tutti quelli dell'Accademia di Architettura di Meriso, ma non solo. Tanto per l'architettura mi ci pulisco il culo, ti volevo corbusi girata. Upon when I feel, brother, upon when I feel. Ah, ah, ah, I, I, I, I, I, I, I, I, I made you bitch with this song. I make you your mind more and more. I make you your mind more and more. dentro il tuo cuore puoi trovare ancora l'anima migliore quando non la sai trovare nel flow che una penna scorre sopra il flow foglio frater una foglia di alicanto quando canto alicanto e quando incanto un'ala incanto la tua sweet dream lady tipo bravura eh ali anche a voi, brother. A tutti i poeti, a tutte le lady, a tutte le streghe lady, a quello che non so ancora vorrei imparare e tutto quello che... Michelangelo sapeva dire dopo il suo capolavoro del giudizio universale. Ma quanto sei stato bravo maestro! Questo è un capolavoro maestro! È un capolavoro maestro, hai quasi toccato Dio maestro. Ti mancava così poco, un sì loco. Il maestro disse devo ancora imparare. Michelangelo a fine del giudizio universale disse che doveva ancora imparare. Impara a registrare meglio, impara a dire cose a tempo, impara a essere più stupendo, impara a dire sempre sì, Wii Nintendo, e il sottacco ti fa male. Perché sottacco di un altro, quindi cazzo me ne frega brother Eppure vorrei imparare dalle strade quello che già so Vent'anni di autostrada in flow Flow Cimo, ah, in Jim's Freeway Jim Stream e seguitemi in questo Jim Stream Way, portatelo nell'alma, la mia, mia poesia incanta, cazzo canta, perché Dario non è un birra canta, è un, è un cantante canta, e con un'anima cazzo ti incanta, ti porta avanti tipo una danza, un tango romantico che avanza, non c'è nessuno quindi canta il tango da solo che incanta nella mia stanza c'è la viva la viva la vibra traversa di una rima in rima un po' di rima certe volte fresca la festa inizia proprio con un sorriso limba a bestia bella raga si comincia a fare festa. Dopo 30 anni di penna sul foglio inizio a sorridere anch'io un po' e mi prego, un sorriso bestia. Mamma cara, papà che ha lavorato per me, un sorriso anche per voi. Bella, cucini, bella di Andrea, bella in rima e come te. tracks. Sono il corvo te. Uccido te, te, te, te, te, ma con le rime mi faccio girare, cambiare strada per diventare come me, me, me, me, Sono il corvo tre, sono tante speech, un vulcano reel. Non ti uccido perché ho fantasie la mia anima ti uccide per diventare primo come me. Sono un cavolo espiatorio, cavolo e cavolo, sono un gat. Morti, morti me dentro un flat, dentro una barca flop. Shit, anzi, underground boss, underground boss, underground boss, underground boss, underground boss, underground boss, dice bra bra bra mentre gli altri fa, fa, fanno un applauso. Prendi questo calcetto e portali nella favela romana i miei soldi. Buttali in aria come fossi Peter Ice. Il suo elfo fa paese sopra. La favela del Brasile posa, riposa. Tutti quegli spari nella notte. Bimbo, chiudi le orecchie la sorte. Sono il fato della dell'antistica vorrei portare tutto a un livello mega equilibrare il mondo con le tasse ricche per dare ai poveri tipo Robin Hood se fossi un politico mi ucciderei tutti farei peggio di così a Farabut fare le mosse più astute per generare uno stato cazzo computer acciuttasse se tutto funziona con una che ti ucciderà tutti. Tranne perché so che una mi vuole bene. Mi stima talmente tanto che scrivo due cose, sa già la mia storia da trattare d'incanto. Io e la abbiamo uno studio, il Gravity immenso, Gravity Studio, che tra un po' esplode tutto. Questa è che fa brutto, ho tanti di quei introiti da online che dovrebbero farmi me online una versione di me online tipo tagliere, tipo mostro che quando spicci star appare compare bella frate fammi apparire il radar schiaccia star pray fammi apparire il radar brada brada brada brada brada, brada. Nada, nada, nada, nada Questa è un'altra rimandata male Strada, strada, strada Ho detto tante volte strada Perché la parola maga Wow La parola maga Tipo un albanese raga io sono un albanese, diventato albanese, ho facciato tre albanesi in una maga. Sul folle. scusa che sto brindando al successo. È una rima del cazzo, in fondo questo è successo. Non dire nulla. Omertà è un nulla. Sono omertà tu. Questo cazzo l'ho già succato, quindi non dire nulla. Ah, il tuo non vale un cazzo perché sono un bravo ragazzo. Quindi è come se Sextarmente inside commercial in. in. non si sente nada. Danno come se. Tutti mani come se. For the three way one three come se. Come se eh. così è. Brava. Fango di magica su una traccia come fosse un pezzo di strada Racconto apra, sono il tuo popcorn mi mangia. Guarda più film, credi più film, anzi dopo fatti il tuo film in sintesi Sai il tuo sintesi, fai il tuo film Rayman con le rime faccio conto tipo carte Questa roba è arte faccio talmente tanti stream sui chic link che mi dovrebbero chiamare Linkin Park Dream eppure sto in parside con un mio amico che si spara una spada io devo fare patenti quindi ho euro nada ma non è mica finita qui la guerra c'è una spada che mi aspetta e una almeno tre sono 3000 fino a 3000 raga. Ciao. Faccio un film che Funeralopoli sembrerà una pellicola noir. Dentro il noir faccio un black and white come funeralopoli La chiameremo Fangopoli. Fangopoli Scandal trash stream tipo Miranda Ariana e che si confonde con nada e sparisce dentro un tutto di omertà maga. I'm sorry because I made some name, but it needs, it needs for me. Cash, cash in my dream, dream, dream, dream. Isn't it? for me like a dream, ring, ring, ring. Like a dream, ring, ring, carry on. So baby, go on, baby, go on. Don't, don't stop to be your baby inside of you. Lo diceva pure Mondo Marcio TV. Oh. Don't stop to be a baby inside of you. Bimbo maggio che corri con lo stile in mano. Vedi, stai diventando come un aeroplano. A furia di fare freestyle ci divertiamo a bestia, pure Andrea lo so fare quindi bella raga. Questa è una rima senza stop e pausa, non so se si sente, cerco di stare sempre attento perché io ti faccio provare un'altra cosa di Lorenzo, non l'incontinente. Ti faccio provare il cazzo in bocca pirla, questa è una roba trilla in testa mega, coglione vai, vai prigione piuttosto. Se continuo vai a prendere il tradire un calcio, Chris. Da poco quando sei secondi gli dico di far stare zitto. Questa rima è eh, radar. Se voglio ti faccio stare da tutti a fa, ma non lo faccio perché ho rispetto per il punk. Ho rispetto per il punk fondo di Sanremo Punk potevi scegliere un altro media come questo e chi cazzo si sfida a te che se smetto di citarti sparisci Shhh. ti vuoi guardare devi evitare la famosa più di Berenzi da quindi un nome non è faide faide faida Dario è faida tipo strada stoppa le frecce come un mago fa di un ago, un in testa che faccio fango, fango, fango. Mi sono sparato 300 per l'ultima dover, ma hanno ricoverato in Cina uno e ha detto miracolo se sei ancora vivo. <laughs> non è un fatto, eh, perché farsi è una merda, era meglio ridere per sempre, ma per dimenticare quello serve. suonano cantini tirato tipo Salvador Dalì mischiato a una street sweet bitch non mi viene Paganini porco io non mi viene Paganini ci sarà un motivo per Cristo il mio sogno è talmente tristo che Paganini non lo faccio con la voce sono il Cristo su una croce